Čitanje svetog evanđelja po Luki. Slava tebe, Gospodi, U vrijeme ono stade Isus na mjestu ravno i mnogo učenika njegovi i mnoštvo naroda iz sve Judeje Jerusalima, iz primorja Tirskog i Sidonskog, koji dođoše da nas slušaju i da se isjeljuju od bolo svojih bolesti, i koje su mučili nečisti duhovi, isceljivaku se, i sav narod tražaše da ga se dotakne, jer iz njega izlažaše sila i isceljivaše i sve. I on, podignuši oči svoje na učenike svoje govoraše, blaženi siromašni, jer je vaše carstvo Božije, blaženi koji ste gladni sada, jer ćete se nasititi, blaženi koji plačete sada, jer ćete se nasmejati, Blaženi ste kada vas ljudi omrznu i kad vas odbace i osramote i razglase ime vaše kao zlo zbog Sina čovječijega. Radojte se u onaj dan i igrajte, jer gle, velika je plata vaša na nebu. se da čoveku čine pravi, a kraj im je na dnu pakla. Neka nam ova izreka premudrog Solomona, braćo i sestre, bude poštapač koji ćemo se oslanjati kroz današnju besedu na praznik našeg velikog svetog čudotvorca Nikolaja. Ima, braćo i sestre, mnogih puteva Ima po njima i mnogih putokaza, mnogih vođa, koje nam ukazuju na njih. I zaista se mnogi od njih čine da su pravi, ali mi im kraj ne vidimo. Kako ćemo onda znati kojim od njih da krenemo? Evo imamo današnjeg velikog Nikolaja, arhijepiskopa crkve Hristove, čudotvorca, besmrtnika. Na svakom putu koji nam se predlaže, pogledajmo, vidimo li njega, da li je on išao tim putem, ko jeste, krenimo slobodno, jer će nas odvesti cilju ka kome istremimo. Ako li njega tamo nema, odvratimo se od tog puta, jer jako mi to možda sada ne vidimo, ali znajmo sigurno da mu je kraj na dnu pakla, predlaže, ti, predlaže li ti, ti se put lake zarade koju bi u blagostanju trošio, obezbeđivao svoje potomstvo, jeo i pio na mnogo godina. Pogledaj, je li sveti Nikolaj išao tim putem? Ne. On nam pak predlaže put da i teško stečen novac podelimo sa svojim bližnjim, sa potrebitima, sa nesrećnima i žalostnima. Nudili ti se put karijere u poslu, ali na račun toga da oklevetaš svog kolegu, svog bližnjeg, da na njegovoj nesreći ti svoj napredak gradiš. Pogledaj da li je sveti Nikolaj išao tim putem. Vidjet da tamo nema ni traga njemu. Njega ćeš pak naći na putu oni koji su celi život bili klevetani, koji su sve te klevete sa blagodarenjem trpeli. Njega ćeš naći na putu onih koji su smelo branili istinu i one koji su oklevetani, branili pred moćnicima ovoga sveta, često rizikujući svoj život, svoj položaj, svoju čast. Predlaže li ti se put uživanja u životu, uživljenja u strastima, nemanja nikakve granice pred sobom. Pogledaj imali tu svetog Nikolaja? Vidjet ćeš da nema ni pomisli o njemu. A on je pak na putu oni koji celi život čuvaju svoju čistotu, svoju, ali svojih bližnjih. A kad je potrebno, ne štede sebe da bi pomogli drugima da tu čistotu sačuvaju. U Svemu tome možete videti u njegovom žitiju, zapisu njegovog života koji nam je sačuvan i ostavljen. Ostavljen svima nama na primer, pogotovo nama koji ga danas slavimo, kojima je on zaštitnik i zaista putevoditelj u život, te voditelj tu večnu radost. Žitje koje je zaista potrebno pročitati i po njemu graditi svoj sistem vrednosti po njemu ići kroz ovaj život, a ne po životima onih koji nam se danas tako široko nude životima poznatih ličnosti, životima bogataša, pevača, futbalera. I njihovi putevi čine nam se pravi, ali nema Nema tu ni svetog Nikolaja, ni zajednice s njim. Znajmo da im je kraj na dnu pakla. A mi danas slavimo jednog besmrtnika, besmrtnika koji je u zajednici sa Bogom svojim i Bogom našim činio sebe besmrtnim, a Bog mu je darovao izobilni dar čudotvorstva, da kako je za života pomagao potrebitima, tako pomaže i dan danas. I mnoga su njegova čuda, teško ih je sve i nabrojati, pa i ona koja su zapisana teško je sva i pročitati. slavimo njega i zaista trebamo znati koga slavimo. Slavimo ga na tom putu koji nas vodi do proslave i onog radosnog praznika Hristovog rođenja. A na putu do tog praznika Ovaj svet nam je nametnuo i praznik proslave nove godine. Praznik proslavljanja besmisla, praznik proslavljanja prolaznosti, praznik očajanja kroz koji kao da se mirimo s tim da je sve prolazno, i da mi iz godine u godinu idemo sve bliže smrti, veseleći se i radujući se u ovom životu, pokušavajući da time prigušimo taj svoj strah, to svoje očajanje, Slavimo ga zato što sve slavi. To što hoćemo da budemo sa svetom, hoćemo u Evropu, I onda se saplićemo taj kamen koji stoji pred kraj Božićnog posta posta koji nam je dat, da u tišini, bogomisliju, uzdržanju pripremimo sebe da bismo dostojno mogli proslaviti taj praznik koji, koji zaista ima veze sa našim spasenjem, sa našim budućim životom, sa našom večnošću. Jer mada koliko da je raskošan i da nam se čini prav put koji nam svet nudi, svet nudi zadovoljstva u ovom životu. I mada koliko nam se čini da i među nekrštenima ima dobrih ljudi, ljudi koji su spremni da učine a zaista ima. Ima onih koji su svoju prirodu, a Bog je u čovekovu prirodu usadio ogromne potencijale, koji su uspjeli da izvuku ono najbolje iz nje i da posluže čovečanstvu na dobro, ali ipak znajmo da to sve ostaje na nivou ljudskog i da bez blagodati Božje opet je kraj tog puta potpuno neizvestan. Duša koja nije prosvetljena blagodaću Božjom, ona i dalje bivstvo je u tami pale prirode. Bez spasitelja, bez izbavitelja, iscelitelja, sva njena dobrota može se pretvoriti u žalost. Zato je Gospod došao u ovaj svet da donese to što je potrebno da bi nas opet učinio pričasnicima besmrtnosti i večnog života. Zato nam i ne predlaže ta raskošna slavlja. Jer mnogi su upravo za vreme tih slavlja se i razvojili od ovog života, mnogi sa zalogajem u ustima. I tako se susreli sa neizmjernom ljubavlju Božjom, na koju u ovom životu nisu želeli i imali potrebe da odgovore I susrevši se tamo sa njom i videvši, videvši gde vodi kraj njihovog puta, ostali su u večnosti da žale za tim, odvojeni od Boga, odvojeni od svetlosti, odvojeni od ljubavi. A mi danas slavimo onoga koji se natopio izobilno blagodaću Božijom, koji je tom blagodaću živeo i koju tu blagodat obilno izliva i na nas koji ga slavimo. Jer zaista ima i toliko zapisanih priča da su se mnogi spasli samo proslavljajući ovog velikog svetitelja Nikolaja, kojim je onda bio moćni zastupnik pred sudom sveblagoga Boga našeg. Zato trudimo se da ga proslavimo onako kako dolikuje, kroz njega proslavljajući onoga koji mu je dao blagodat, a čiji dolazak na svet, evo, uskoro ćemo i njega proslaviti. Dolazak Boga među nas, dolazak da uzme na sebe svu našu prirodu i da je isceli i da je ponovo vrati Bogu da nas učini besmrtnima, ali najpre morao da pretrpi i klevete i progone i sramnu smrt da bi tom smrću upravo on uništio smrt, oduzeo joj snagu i vlast nad nama i darovao nam da i mi, ukoliko samo poželimo, u zajednici s Bogom možemo i sami pobediti smrt. Biti tamo gde su i svi sveti, gde je i naš sveti otac, Nikolaj, jer Bog je zaista to dao ljudskom rodu i evo sveti Nikolaj nam je primer za to i mnogi svetitelji, među njima i sveti Nikolaj prosvetitelj Japana, koga takođe danas proslavljamo, čudesni svetitelj, Rus koji je došao u Japan sred tame, tame neznaboštva i tame jeresi. Jer u to vreme, kada je on sam samci došao u Japan, bilo je tu već oko 200 katoličkih i 6000 protestantskih misionara, ali oni svi zajedno nisu imali ni blizu toliko vernika, sledbenika, kao što je uspio da okupi sam on. Imajući ogromni doživljaj crkve, sajednice s Hristom i prevazilazeći njime sve one nacionalne razlike i sve ono što deli čoveka od čoveka, sve to uzevši i iznevši pred Hrista, pretvorivši u ništa, on je uspeo da okupi oko 20.000 Japanaca ko sebe, da ih krsti i da ih uključi u crkveni život. A taj njegov istinski doživljaj crkve nam najbolje pisuje događaj koji događaj nego njegov postupak da u vreme dok je on misionario Japanom izbio je japansko-ruski rat, a on se sa svojom pastvom u Japanu, naravno, molio za pobedu japanskog naroda, jer je on toj državi služio i tu je parohija bila. Iako je njemu, verovatno kao čoveku, bilo jako teško da proiznosi te prozbe ne za poraz svog naroda, već za pobedu naroda japanskog, ipak je velika ljubav Hristova u njemu prevladala i on se molio, dakle, za pobedu Japanaca, ali i za mir i blagostanje celoga sveta. I osjetili su tu ljubav neznabožni Japanci. I Dakle, veliki se preobraža izbio u njegovo vreme. Takav je bio sveti Nikolaj Milikijski, takav sveti Nikolaj Japanski, a tu ljubav kao primjer su ostavili i nama, da životom u Hristu prevaziđemo sve to što razdvaja čoveka od čoveka, da ljubimo prijatelje, da ljubimo i neprijatelje, i da sve prinesemo na dar Hristu, najpre sami sebe, pa i jedni druge. I sa presvetom bogorodicom svakda je pominjući kao sigurnom zaštitnicom i zastupnicom onom koju je i sveti Nikolaj neizmjerno poštovao i sa svima svetima da zajedno kroz ovaj život pevamo gospodu pobednu pesmu i da nas molitvama svetoga Nikolaja udostoji da mu je zapevamo i u onom životu kako se kaže u psaltiru da pevamo gospodu pesmu novu a ta pesma nova jeste upravo ta blaga vest, ta nova vest koja nam je donešena, pesma u čast Oca i Sina i Svetoga Duha, presvete Trojice, koju da bismo pevali i sada i kroz svu večnost. Amin. Spasenje, praznik, i vi koji slavite Svetog Nikolaja kao krstnu slavu, neka vam bude na pomoć i ovaj kolač koji ste posvetili u crkvi, ponećete ga svojim domovima, da s njim zajedno unesete u dom i blagoslov Božiji za zdravlje, za napredak, za mir i za slogu. Naravno, sve to poštujući onoga koji vam je kolač i blagoslovio, gospoda našeg Isusa Hrista i njegovog ugodnika Nikolaja, poštujući na onaj način na koji bi i oni sami želeli da ih poštujete, na koji način je propisano i crkvom predloženo, a to je, evo i najbolji način da smo se sabrali svi ovde zajedno sa svetim Nikolajem, jer zaista i on danas bio sa nama, jako ga nismo videli, ali tu je bio i molio se pred gospodom za nas, a i sam Bog je bio ovde u tajni svetog priječešća, pa i to će biti i napredak za sledeće godine, da se pred slavu pripremimo i za sveto priječešće, za sjedinjenje sa gospodom, da ispostimo ove dane pred slavu i da se ispovedimo. I onda će to biti proslava slave u punoći, a zatim kući da dočekujemo goste i da pokažemo i tu hrišćansku vrlinu gostoljublja i e, da bismo umnožili blagoslove i da bi nam sveti Nikolaj, čija su čuda zaista neizmerna i našem ozemljenom umu teško i shvatljiva, pa nekad pomislimo da nisu sve to bajke, ali eto, gospod nam je dao svetog Vasilja Ostroškog, čija su čuda tu stalno pred našim očima, tako da naš narod veruje, veruje u čuda, samo tu veru trebamo da prenesemo i na onoga koji je izvor čuda, na gospoda Isusa Hrista i da verujemo da on ta čuda može da čini i čini samo ako smo u crkvi, kroz crkvu. Jer svako učinjeno čudo jeste tu da nas privede i utvrdi veri u njega i da nas utvrdi u životu u crkvi. A van crkve nikako nećemo moći ugodno da ispoštujemo i da proslavimo slavu kako treba. I uvek će se to izvitoperiti na ovaj ili onaj način i Kako reko smo jutros, taj put koji se čini da je prav, a da mu ne bude kraj na dnu pakla. Pa kad dođemo tamo, da poput onog bogataša koji se obraća Avramu, da mi tako kažemo svetom Nikolaju, pa slavio sam te i proslavljao, a da nam on ne odgovori, ne poznajem vas zaista često se naše slave pretvore samo u jelo i piće, a na svetitelja, na njegov život i zaboravimo. I kako ćemo onda da dobijemo blagoslov? Zato uvek da imamo na umu onoga koga proslavljamo i da to proslavljanje bude u meri kako priliči hrišćanima, ne kao što praznu ljudi ovoga sveta, jer čoveku je dat razum i on taj razum može da iskoristi da se približi Bogu, ali može da ga iskoristi i na zlo i da ide od zloga na gore i onda čovek nažalost postane gori i od životinje, životinje koja deluje po prirodi i prirodne prohteve ispunjava u meri i u granicama zakona. Čovek kome je dat razum i slobodna volja, može lako te granice da prevazijeđe i da uskoči u dubinu propasti. I onda nam ni slava, ni sveti Nikolaj neće biti na dobro, već samo na zlo. Ali da tako ne bude, evo vi ste se tu sabrali u crkvi i naravno pokazali ste dobru volju i želju i da i dalje napredujemo i da svake godine to bude sve bliže i sve bolje onom idealu koji nam je Gospod postavio. Amin Bože daj. Slava ti Bože, slava ti Bože, slava ti Bože.